Zatim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala koji nas je poživio i sakupio na ovom barač mjestu da nastavimo govoriti o njegovim veličanstvenim i lijepim imenima kojima se on subhanahu wa ta'ala opisao u svojoj plemenitoj knjizi i sunetu poslanika Muhammeda sallallahu alihi wasallam. Počeras, draga braće i cijene sestre, govorit ćemo jednom velikom Allahom Tebare Kevetala imenu, a to je ime Elikafi, Elikafi. U prijevodu značenja, onaj koji je dovoljan svojim robovima u svim njihovim stvarima. Ovo ime, draga braćo, nije zabilježeno u onom poznatom rivajetu koje se danas kod nas koristi na ovim prostorima nećemo ga naći na levhama da je napisano i zapisano također šeh Ibn Usaymin Rahmetullah Ali ne ubraja ovo ime u znači jedno od Allahovi lijepih imena međutim Hafiz Ibn Hajar Raskalani, zatim imam Bejheki, imam Asbahani, Ibn Qaim Kurtubi i mnogi drugi učenjaci smatraju da je El Kafi jedno od Allahovih lijepih imena. Oni koji ne vide da je jedno od Allahovih lijepih imena El Kafi, naravno da prihvataju osobinu koja sadrži ili koja proizilazi iz ovog imena, a da je Allah dželevala dovoljan svojim robovima. To se ne suprostavlja akide ehli sunneta. Tako da mi već raz ćemo govoriti o ovom velikom Allahom Tebareke Vatala imenu El Kafi iz kojeg proizilaze mnoge mesele akajske ili mnoga šarijaska pitanja vezane za našu akidu, a jedna od najvećih akajskih mesela večeras koja proizilazi iz ovog Allahovog Tebare Kvetala imena jeste Tevekul, oslonac, pouzdanje u Allaha Tebareke wa Ta'ala jer je on dovoljan svojim robovima jedini koji ti može pomoći jedini koji može od tebe ostraniti štetu ne da ću belaj i jedini koji je na strani na strani vjernika a na čijoj strani Allah Đelevala takav zasigurno neće biti od onih koji su izgubljeni i koji će izgubiti ili dunjaluk ili ahiret. Jer Allah žele vala i obećao svojoj plemenitoj knjizi da će pomoći svoje iskrene, svoje iskrene robove. Nekada pobjeda i pomoć kada gledamo mi kao stvorenja izostaje, međutim i ako izostane u određenim trenucima, izostaje isključivo iz velike Allahove Tebare Kevetala mudrosti. On, Subhanahu wa ta'ala, zna zašto, zašto nije došla pobjeda u onom trenutku kada mi priželjkujemo. Ali zasigurno, zasigurno će doći pobjeda za svakog vjernika, za svakog vjernika. Pobjeda od strane Allaha Dželevala, koju daje vjernicima, može se ogledati u tome da ah i budeš ustrajen Allahom Tebare Kevetala putu da te osnažio, ojačao, pa makar makar tri, ti je prolazio na ovom dunjaločkom životu kroz teške faze života. Razumijete? Kroz oskudicu, kroz odbacivanje u društvu, kroz vrijeđanje, kroz e, e, izgon, proganjanje iz svog rodnog kraja i slično zatvaranje, hapšenje i mučenje, sve to može, znači, u našim, našim gledanjem da budu teške stvari koje čovjek ne bi mogao poželiti da mu se desi, ali Allah dželevala može podariti tebi, ali u istim tim svim trenucima da to jača i osnaži, da budeš izdržljiv, ustrajan, Allahu te bareke od tala rob i zahvalan na svim ezijetima, teškoćama i nedačama koje su te snašle i pogodile, a koje su došle od Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala, jer vjerujemo čvrsto da sve što nas zadesi i pogodi, da je isključivo Allahom te barek ili ta'ala voljom i njegovim subhanahu wa ta'ala savršenim određenjem. U arabskom jeziku imamo glagol kefa, jekfi. Znači, to je znači u jeziku biti dovoljno ili biti dovoljan. Kifa je nešto što je dovoljno, zato imamo šta? Fardu, Kifaje je poznato, znači e, kada jedna skupina ljudi obavi jedan određeni propis, spada obaveza sa, sa, drugih, sa drugih muslimana. Znači obaveza na jednom dijelu, na jednom dijelu muslimana. Ovo Allaho te bareke vatala veličanstveno ime spominje se samo na jednom mjestu u Kur'anu. Spominje se samo na jednom mjestu u Kur'anu, sure Zumer, u 36. majetu Allah dželevala Allah dželevala kaže Elejsa Allahu bi kafin abde Zar Allah dželevala nije dovoljan svome robu Zar Allah dželevala nije dovoljan svome, svome robu Naravno da je on subhanahu wa ta'ala dovoljan i zato se od nas traži da onaj koji spozna Allaha subhanahu wa ta'ala da je on taj koji je dovoljan svojim robovima da ga uzme kao vrhovnog poglavara sudiju svim svojim, svim svojim postupcima, a prije svega da mu se odazove i da bude pokoran u svemu onome što on subhanahu wa ta'ala traži, traži od njega, jer ne priliči niti je neko mogućnosti, niti neko može biti u mogućnosti da posjedi ove osobine koje posjedi uzvišeni Allah Đelevana, a onaj koji posjedi ove savršene osobine kojima se opisao i ova savršena lijepa imena, ukazuje jednostavno da je on jedini Allah dželevala koji je zaslužen da bude obožavan na način koji on subhanahu wa ta'ala propisao u svojoj plemenitoj knjizi i sunetu poslanika sallallahu alihi veseleme. Zatim, e, spominju se na, odred, na drugim mjestima također e, kao glagolska imenica koja proizilazi iz glagola kefa jekfi, kafi, iz kojih se zaključuje da je to jedno od Allahi tebareke, tebareke vetala imena. U suri Lahzab u 25. majetu Allah Đelešanu kaže وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْذِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا I Allah Đelevala je saveznike koji su došli i koji su opkolili Medinu i znate sve što se dešavalo u tim teškim trenucima Allah subhanahu wa ta'ala jedini jedini je sve njih vratio sve njihove spletke odbio. Odbio pa tako da su srditi, Allah dželavala i opisuje, srditi, okrenuli se i ostavili i Medinu, i poslanika, i ashave, ashave poslanika, sallallahu alihi wasallam. Pa zatim kaže, Allah subhanahu wa ta'ala, wa kafa Allahu l-mu'minin al-qital, i Allah dželavala je sačuvao vjernike od borbe. Sačuvao, nije došao do konflikta, nije došao do borbe. A Allah jedini snažni i moćni je sve one saveznike koji su došli u velikom broju i okupirali i pod opsadom učinili Medinu, sve njih je vratio bez znači borbe i uticaja poslanika alaih sallatu wasalam i ashaba. Jedan jedini uzvišeni gospodar Subhanahu wa ta'ala okreće situaciju, znači kako je bila teška, mi smo govorili o ovom slučaju priješnjim prethodnim predavanjima, da su ashabi svašta pomislili, oni koji su bili uz poslanika sallallahu alihi vseleme zbog teške situacije, ali Allah dželevala koji je snažni, el aziz, el kavi, moćni, u jednom djeliću, u jednom djeliću okreće situaciju. Iz onoga, znači bezglazne situacije koju možemo da vidimo, Allah je učini tako, znači otvorenom i da izlaz vjernicima, ali draga braćo, kako smo rekli na početku, Allah dželevala, znači ono što proizilazi iz svega ovoga jeste telekul, oslonac istinski na Allaha subhanahu wa ta'ala, jer onaj koji se iskreno i istinski na Allaha dželevala osloni u svim svojim situacijama, svim svojim stanjima, Allah dželevala takvog će pomoći. Poslanik i ashabi su bili od takvi, od takvih i oni koji su bili prije poslanika, ali islatu wasalam, od prijašnjih poslanika, također im je Allah vala spustio svoju pomoć, spustio svoju pomoć. Zatim Allah Đelešanu kaže u suri Bekare فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهِ I Allah Đelevala ti je dovoljan dovoljan protiv svih njih i Allah Đelešan ti je dovoljan protiv svih njih pa nastavlja وَهُوَ السَّمِيُّ الْعَلِيمُ i on je taj koji sve čuje i sve vidi Allah dželevala ti je dovoljan protiv svih njih, protiv svih tvojih neprijatelja, svi oni, znači Allah dželevala se obraća poslaniku alaihi salatu wasalam, ukazuje da mu je on subhanahu wa ta'ala jedini dovoljan protiv svih mušrika, protiv svih neprijatelja, protiv svih nevjernika, jer onaj koji se osvodi na Allaha dželevala zna, je, zna i spoznao je moć i veličinu gospodara na kojeg se oslanja, pa tako da vjeruje da njegov uh, gospodar subhanahu wa ta'ala toliko moćan da može uništi sve neprijatelje jednom djeliću, Allah to potvrđuje pa kaže, on ti je dovoljan protiv svih njih, a on sve čuje i sve vidi. Čuje tvoj vapaj, čuje tvoju dovu kada ga dozivaš i vidi tvoje stanje u kakvom se. Razumijete, onaj koji sve čuje i sve vidi, on se odaziva, on se odaziva svakom nevoljniku koji, koji dozove Allaha subhanahu wa ta'ala. Zatim u suri Hijr, u 95. ajta Allah Đelešan kaže, inna kefejnake mustehziin. Mi smo ti dovoljni proti svakog onoga koji se ismijava s tobom. Koji se ismijava s poslanikom sallahu alihi veseleme. I danas vidite koliko u svijetu se dešava da su sebi dozvolili i olahkim učinili da udaraju na ličnost i čast poslanika alihi salatu wasalam. A u stvari šta? šta su učinili, da li su umanje njegovu vrijednost, ne? E da pogledamo i razmislimo koliko samo postoje u svijetu ljudi koji vole poslanika ali i salatu wasalam, koliko postoje ljudi koji cijene poslanika ali i salatu wasalam, koji ga poštuju, koji ga spominju, koliko je oni koji donose salavat na poslanika ali i salatu wasalam svakodnevno, a koliko oni koji ga u petkom posebno spominju, koliko puta u našim namazima proučimo šehadet, u kojem svjedočimo da je on sallallahu alihi veselem Allahu posljednji poslanik koliko puta se ezan prouči u svijetu zamislite koliko ga je Allah dželevala uzdigao i zamislite kada se neko nađe da kaže nešto protiv ove velike ličnosti najodabranijeg stvorenja najmilijeg stvorenja Allahovog prijatelja osobe koja je najvrednija i na Dunjalku i na Ahiretu, osobe koja će imati najveće počasti na Ahiretu, osobe koja će se zauzimati za sve, znači muslimane koji su imali, čiji su grijesi e, veći od njihovih hajrata i dobrih dijela. Znači svoje milosti i samnosti prema njima, poslanik Ali Salatu Vassalam će imati to posebno mjesto, počas šefat, veliko zauzimanje i zalaganje za vjernike na sudnjem, na sudnjem danu. I ovo sve ukazuje koliki E, kolika je ličnost poslanika sallahu alihi wasallam. Znači ima kada se odnosi na Allaha te bareke wa ta'ala. Ezzadžađi rahmetullah alihi kaže Allah subhanahu wa ta'ala je dovoljan svojim robovima jer se on brine o njima obskrbljuje sve njih čuva sve njih pazi sve njih i zatim kaže on se brine o stanjima svih svojih stvorenja i na kraju navodi Kur'anski ajet kao dokaz koji smo naveli sure Zumer 36. Elejsa Allahu bi kafin abde. Zar Allah dželevala nije dovoljan svome, svome robu? Znači on subhanahu wa ta'ala koji je dovoljan svojim robovima, o svima njima se on subhanahu wa ta'ala brine. A riz koji ima šahi, bilo puno, bilo malo, od Allaha subhanahu wa ta'ala dolazi. Ne samo tebi, čevječanstvo, sva živa bića, sve što se nalazi na dunjanu, o svima njima se Allah subhanahu wa ta'ala, subhanahu wa ta'ala brine. Sve njih hrani, sve njih napaja, sve njih čuva, a posebno, vidjet ćemo iz definicije Sadija, prema kome, znači, iskazuje posebne stvari, što ćemo posebno navesti. Sadi, rahmetullah Ali, kaže, dovoljan je svim svojim stvorenjima, svim svojim robovima, u svim njihovim potrebama, a posebno se brine za one koji vjeruju u Allaha subhanahu wa ta'ala. Posebno se brine za one koji vjeruju u Allaha subhanahu wa ta'ala i koji se na njega oslanjaju. Pogledajte, znači, koji vjeruju u Allaha subhanahu wa ta'ala i koji se na njega oslanjaju. O njima posebno vodi računa Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala posebno se o njima brine to su vjernici, to su, to su mumini odnosno to smo svi mi inšala koji potpadamo pod ovu, pod ovu kategoriju zatim kaže to su oni robovi koji se pouzdaju u njega u svim svojim svim svojim stanjima i svim svojim situacijama bilo da se radi o vjerskim ili znači dunjaličkim potrebama Allah dželevala se brini o te u vjerskom smislu. Kako? Duhovnom. Ojačavate, osnažujete, dajete iman, povećavate iman, e, nadahnete za činjenje dobrih dijela. To je briga velika. I najveća briga koju Allah Đelešanu iskazuje prema vjernicima, a to je u tom pogled, jer dunjalka ima i nema. S dunjalkom nećeš u dženet, niti je dženeta, razumijete, ali s vjerom ćeš ući u dženet ili ćeš zaobići dženet i ući u džehennem. Zato je to najveća blagodat Allaha subhanahu wa ta'ala, a on je taj koji hrani i naše duše i naša tijela. Naše duše imanom, bogobjaznošću, takvalukom, lijepom riječju, pokornošću Allahu te bareke, te bareke ve ta'ala i slično. Znači ovo je jedna od, od definicija koju je veliki učenjak sadiš u, u, u učenik od šeha, od šeha ibn Usaymina, rahmetullahi ali, alaikum salam. Imam Kurtubi, navodi mišljenje, odnosno smatra da Allahovo Tebare Kivetala ime El Kafi može značiti El Hafid, čuvar. I to je također ime koje znači obuhvata Kafi, da je on taj koji čuva i pazi i štiti vjernike. Da je on zaštitnik vjernika. Razumijete? Da posebnu brigu vodi o vjernicima. Zatim Ibn Arabi El Maliki, Rahmetullah Ali, kaže može značiti Kaim. Ka Bože, znaš te li kajim sam opstojeći? A sve drugo egzistira njegovom voljom. I njegovim, njegovom, e, njegovom, e, njegovim određenjem. Znači, sve što postoji, postoji što Allah žele vala brine sa takvima. Hrani, stvara, on daje život i on uzima, on uzima život. I to je jedno značenja koje može potpasti pod ime El Kafir. Šta su podovi spoznaje ovog veličanstvenog imena? Šta proizilazi Ahi kada čuješ Elikafi i zna značenje da je on dovoljan svojim stvorenjima, da on vodi brigo svojim stvorenjima? Kada si čuo da je on Subhanovo tala Elikafi, da je dovoljan, onda su e, ti kao stvorenje, kao Allahov rob, se oslanjaš na takvog gospodara Allaha Subhanovo tala u svim svojim stanjima, svim svojim situacijama, I to je jedan od ibadeta koji je jedan od najvećih vidova ibadeta. Da se osloniš na Allaha subhanahu wa ta'ala u svim svojim stanjima, svim svojim situacijama. Ne samo kada imaš, pa kažeš hvala Allah, Allah mi je dao on, znači, ja sam njega osnijam, njega volim, njega poštijem i cijenim, pa mi je on to subhanahu wa ta'ala podario. Ne, ahi, ovo mora se ogleda u svim tvojim situacijama, i kad imaš i kad nemaš, kad su oskudice, kad te svi drugi napuste, kad si sam, kao pojedinac, jedinka, kad si odbačen, kad te vrijeđaju, nah i kada doživiš sve ove stvari na putu istine, da ostaviš istinu, da popustiš u sljeđenju istinu, nego da budeš jači, da izađeš svega toga kao jači, svjesni, bolji, znajući da Allah Đelešanu onoga koga zavoli stavlja na kušnju. Stavlja na kušnju. Allah Đelešan koga stavi, eh, zavoli stavi ga na kušnju. Da vidi, znači, ponovo ispit, da li ćeš proći ili nećeš. Pa koliko je osoba koji su bili stabilni, čvrsti na lavom te barek letala putu, nakon mali iskušenja, a nekada i veliki iskušenja, čovjek padne, ostavi i zaboravi Allaha subhanahu wa ta'ala i zaboravi obećanje koje je dao Allahu subhanahu wa ta'ala da će biti ustrajan, ustrajan njegov rob na pravom, na pravom putu sve do ga smrt ne zadesi. Međutim, danas ga vidiš da je daleko od propisa i slijeđenja pravoga puta. Allah Đelešanu kaže u Kur'anu وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ i ti se pouzdaj i ti se osloni na onoga koji je živi i vječni i koji ne umire. Opisan svojstvom vječnog života. Sve mimo njega je prolazno, sve mimo njega nestaje, sve mimo njega će umrijeti. On jedini je oduvijek i zauvijek i nikada neće proći. I kao takav, gospodar Subhanahu wa ta'ala je zaslužan da bude obožavan. Zaslužan da mu robuješ. Zaslužan da mu padaš na seždu. Zaslužan da mu zahvaljuješ na svim blagodatima koje uživaš. Sve što ti je podario, da na to ne zahvaljuješ. I on jedini na koga ćeš se pouzati u svim svojim stanjima. Jer on živi vječni, uzvišeni, el aziz, el kavi, moćni i snažni, el džebar, el mutekepir, Niko ne posjedi ta svojstva i te osobine kao uzvišenje Allah subhanahu wa ta'ala. I kada znaš, kad si svjestan svih tih osobina, svih tih lijepih imena, onda si ubijeđen da onaj u koga vjeruješ, na koga se oslanjaš je najmoćniji, najjačiji, najsnažniji. Kada bi se sam svijet okupio protiv tebe i tvoga gospodara, vidjet ćemo iz primjera da nisu u stanju bilo šta učiniti. Zatim Allah Đelešanu kaže وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَحْرَجًا Ko se istinski bude bojao Allaha subhanahu wa ta'ala, on subhanahu wa ta'ala će mu podariti izlaz iz svake situacije. I ovdje je šart, uslov, ko se bude bojao Allaha Đelešanu onako kako on traži od njega, da će mu izlazi svih situacija. Nema situacija u životu. Makoliko teška bila je velika i krupna, ako budeš istinski vjernik, a da te Allah Želešan neće da ti izlazi te situacije. Jer je obećao istinskom vjerniku, pravom mu teki, da će mu dati izlaz. Zatim kaže Allah Đelešanuhu وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ A ona koji se pouzda i osloni na Allah Đelevala, on mu jedini dovoljan. Niko pored njega mu više ne treba. Razumijete? Ne treba ti brat, ne treba ti babo, ne treba ti prijatelji, ne treba ti komšije, razumijete, raja, niko. Jedini Allah Đelešanu, koji je i tebi dovoljan i svima njima. I ne postoji neko ko ti može pomoći, ako on Subhanahu wa ta'ala odluči suprotno. Razumijete? I zato se puzdaješ u onoga u čijoj su ruci sve odluke. Sve su odluke u ruce Laha Tebareke Veta'ala. Ta'ala. I zato od njega tražiš, ne od ljudi i ostvarenja. Allah Đelešanu kaže nakon toga وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا a, ona, a onaj koji se bude Allaha bojao istinskom bogobojaznošću dać, olakšat će mu sve stvari, sve poslove, sve situacije, gdje god, što god da radiš, on će te olakšati. Što znači da nije ispravno shvatanje današnji ljudi koji kažu, a vjera, ahi, pa to su obaveze traži se od tebe to, to, to, to, to. Ne možemo sve stići i klanjati, i postiti, i raditi. Nijahi, onaj koji baš je suprotno. Ako se budeš odazva Allaho i naredbama i propisima, Allah će te olakšati sve tvoje poslove, sve tvoje situacije, sva tvoja stanja. Šta god da činiš, ahi, problemi, nedaće, iskušenja, sve ćeš i prevazić, bez problema. Jer onaj koji te olakšava je uzvišeni Allah, gospodar svih situacija, gospodar svih stvorenja, gospodar svega. Razumijete, i zamislite kada se osoba istinskim, svjesno, sa znanjem, osloni i pouzda u takvog gospodara. I onaj koji samo puko izgovara, moj gospodar je Allah, on će me pomoći, on će me osnažiti, on će mi dati izlaz. I onaj koji je svjestan da je u istinu njegov gospodar uzvišeni, plemeniti, najjači, najsnažniji Allah te bareke, te bareke vetala, ubijeđen ubijeđeni. Zato jedne prilike Ibn Taymi je Rahmetullah Alijeka Statari osvojili osvojili e, Egipat i okolna, okolne države i mjesta pa su krenuli prema Šamu, on je bio u Šamu kad je sakupio vojsku, znači skraćena priča nama je samo pojenta da kažemo kad su se, kad se sakupila muslimanska vojska i okupila kaže on sutra ko boda, sutra pobjeđujemo sutra pobjeđujemo, kažu mu, šeh, reci inšala, kaj sutra pobjeđujemo. Pa šeh, reci inšala, sutra pobjeđujemo, tri puta, kaže, sutra pobjeđujemo, bez da kaže inšala, zašto? Zato što je Allah obećao će pomoći vjernike i da će pomoći izaslanike i vjerovjesnike i one koji se bore na njegovom putu i on je bio ubijeđen u to ahi. I sutra kad je stupila borba, muslimani su izašli kao pobjednici kao pobjednici. Allah je ti sreća na početku, jako, kako? Već postaje sve pitanje, kako je u tebi to govori? Am, Allah je došao, on hoće daći, ako neće, neće dati. Razumijete? Zato što već u tvojom srcu nije, nije ulio se jekin u Allaha subhanahu wa ta'ala kao kod tih istaknuti ličnosti Islama i muslimana, kao što ćemo vidjeti, slučaj Musa, slučaj poslanika, slučaj Bubekra i ostali, ostali asava poslanika sallallahu alihi wa sallam. Kaže poslanik alaih sallatu wasalam, ko se posvijeti Allahu subhanahu subhanahu wa ta'ala, Allah će mu pružiti punu potrebu i obskrbit će ga odakle se ne nada. Ko se posvijeti Allahom, ko se pozabavi, da kažemo tako, Allahom, vjerom i propisima dina, Allah će mu lašati sve, sve njegove situacije, sva njegova stanja i da, da će mu obskrbu, rizk, odakle se, odakle se ne nada ako se posvijeti samo ovom svijetu a zaboravi Allaha subhanahu wa ta'ala Allah će takvog prepusti njemu odnosno dunjalu razumijete pa ćete vidjeti ljude trče i dan i noć da zarade, da steknu i metak a onaj metak samo bježi razumijete samo bježi zato što Allah Đelešanu će učiniti fakr siromaštvo u njegovim očima koliko god da ima nikad neće, nikad neće biti zadovoljan i tako će ih preseliti trčeći za dunjalukom a nikad neće sakupiti ono što namjerava što namjerava da sakupi od Abdullah ibn Abbas radi Amanhu se prenosi da je bio jedne prilike iza poslanika sallahu alihi vseleme na jahalici pa mu je poslanik alihi sallatu vselam kazao ja gulam o dječače i ovo je jedan od velikih hadisa poslanika alihi sallatu vselam inni mu'alimuke kelimat u ovom rivajetu tako došlo, ja ću te podučiti riječima, velikim riječima. Pa zatim kaže poslanik sallallahu alihi vseleme, ihfadi Allahe jahfaduk. Čuvaj Allaha žele vala, Allah će te čuvati. Čuvaj Allaha subhanahu wa ta'ala, Allah će te čuvati. Kako ćeš ti čuvati Allaha subhanahu wa ta'ala? Drži se Allahovi granica, propisa, izvršavaj hala, e, stvari koje su ti dozvoljene i kloni se stvari koje su ti zabranjene. Allah će biti na tvojoj strani. Allah će te čuvati. I to je obećanje koje nam prenosi poslanik Ali Salatu Veselam. Ako bude se čvrsto držao, znači nema kolebanja, nema lijevo, nema desno, put je prav, siratul mustaqim, I zato kažu učenjaci, Allah ga opisuje kao Ibn Kaim, da je Siratul Mustafim prav, zato između dvije tačke kada povučeš liniju, to je najkraći put, razumijete, koji vodi do dženeta. Čim počneš krivudati, sve je put duži, razumijete. I Bog zna gdje završiti ako budeš išao sa prateći krivine, razumijete. To je taj siratul mustatim koji je ostao nakon poslanika alaihi salatu wasalam tako jasan, tako čist da kaže poslanik alaihi salatu wasalam da je njegova noć poput njegovog dana ili obrnuto. Razumijete? I neće zalutati, neće skrenuti sa tog puta illa hal osim onaj koji, koji će biti upropašćen. I to je staza kojom trebamo da hodimo da bi došli do konačnog cilja dženeta i prostranstva koja je Allah dželevala pripremio iskrenim robojima. Zatim kaže poslanik sallahu alihi vseleme ihfadi lahe te džidhu tu džahek čuvaj Allaha subhanahu wa ta'ala nakon toga ćeš ga naći da je uvijek uz tebe da je uvijek s tobom Allah subhanahu wa ta'ala a Allah dželevala je ma sabirin ma mu'minin Allah dželevala je uz vjernike s vjernicima uvijek i ovo smo pojasnili Allaho te barek u etala prisustvo s njegovim stvorenjima, da je Allah Đelešanu uvijek uz tebe u smislu te prati, nadgleda, gleda, nadzire, da te pomaže, da ti stvari olakšava, da vidi tvoje stanje, gdje god šta god da činiš, šta god da radiš, on će te pomoći, on će te osnažiti i podaržiti da ustreješ, da ustreješ na pravome, na pravome putu. Zatim kaže poslanik Ali Salatu Vosalam, o izaz, se el te fes el illa, i ovo je jako velika stvar. A kada nešto tražiš i kada nešto moliš, kada nešto trebaš, imaš potrebu za nečim, samo traži od Allaha Đelešanu. Jer je Allah malik, vlasnik, onaj koji posjeduje sve, i što je na nebesima, i što je na zemlji. Sve je njegovo. Od koga ćeš tražiti? Od miskina stvorenja, ne. Tražiš od gospodara stvorenja. Nje, od njega, subhanahu wa ta'ala, što god I znači god imaš potrebu, traži od njega, on će ti dati. Pa se prenosi od tabina da su na seždama tražili, moli Allaha subhanahu wa ta'ala i za so. I za so. Mogu osjeći komši daj malo so. Razumijete? Muhammed Hasan jedne prilike navodi jedan primjer kaže dok je bio kod Kabe tavafio je i U toku tavafa gledao je čovjeka koji je privukao posebnu pažnju, uplakan, dovi, traži, posebno, znači, kao, znači koliko stvorenja ima oko Kabe, ali taj nešto bio poseban šehuda, da onaj pomisli šta li on i na koji način dovi Allahu Tebare Kevetala. I kaže, pratio ga je u toku tavafa. Kako sve čini, kad je završio sedmi krug, otišao je klanjati za Mekamu Ibrahim, dva rekata i sio. I sio na to mjesto. I kaže, nakon malo vremena je došao čovjek, bijeloj odjeći, bijela galabija, znate kako, i sam ovako stavio nešto u krivo. Ovaj sam pogledao, prebrojo, ponovo digao ruke, počeo plakati. I še kaže, to je posebno sam dao ovdje. Šta je? Kad ja završio s tavafom, kod njega sjedim, ja mi, čovjek bio stariji od njega puno. Amića, znaš, ovo, ono, htio, vidio sam sve to i volio bi da me obavijestiš o svom stanju. Kaže, on ima govore, takvi. <laughs> to je između mene i mog gospodara. Molim te, kaže, htio sam samo da je mogao prenositi drugima jer sam pomislio da neki veliki hajt. A še ima običaj, znači, da uvijek kada priča, priča, prenosi događaje, da je to u osnovi ono što je on čuo lično čovjeka. Znači, nema neko da je čuo od njega da priča od trećeg lica, nego direktno. I uvijek, znači, tako i spominje takve stvari lijepe, znači, na predavanjima. Ulijeva, znači, jekin, u Allaha te bareke, letala, kroz te primjere. I kada je počeo sam, kaže, sa mnogim drugim načinima da mu dođem, kada mi date informacije, odlučio i kaže da mi da. Šta je problem, kaže, problem je bio da mu je zafalilo toliko i toliko para. I nije htio da ide kod prijatelja, komšija, rodmine, traži pare nego odšao kako gospodara ljudi i gospodara ove kuće da zamoli isključivo za te pare i došao je na tavaf i kaj moj sin je bio jedina dova u tavafu Bože dragi podari mi toliko i toliko koliko je potrebno za moje potrebe i završio je tavaf sjelo kaže ostalo ti je poznato najviše je čovjek kojeg nikad u životu nisam sreo i vidio ostavio mi kesu kad sam otvorio prebrojio kaj tačno oliko koliko sam tražio koliko sam dobio Allah, e, to su ljudi vijednici, mutekije, bogobojazni. Razumijete, a mi danas sa vrlo malo imana pomislimo smo posebni i očekujemo čuda i keramete. Razumijete, pa kad izostane ta čuda i kerameti, kažemo, Bože dragi, šta je ovo, pa tražiš od nas, pa mi klanjamo, mi robimo, ah i to su deređate. Između nas i ovih poput ovoga i mnošo drugih primjera koji šeh navodi svojim uh, svojim predavanjima. Zatim kaže poslanik alaih salatu wasalam وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ A kada se oslanjaš isključivo se oslanjaj samo na Allaha subhanahu wa ta'ala. Ovamo, znači prije toga kada tražiš nešto, traži samo od Allaha, a kada se oslanjaš i prepuštaš svoje stvari, svoja stanja, prepusti ih samo Allahu subhanahu wa ta'ala. i on je taj koji brine o tebi i koji će te sigurno snažiti, jačati, podariti ti izlaz. Zatim kaže poslanik alaihi sallatu wasalam wa'lem enel ummeta levištema'u ala enjem fa'uk i znaj dobro kada bi cijeli ummet, svi ljudi svijeta se okupili da ti neku korist daju. Sa zamislim, cijeli svijet se okupi da ti da nešto što ti je potrebno. Pogledajte što je poslanik alaihi sallatu wasalam wa'lem lem yanfa'uka illa bi shay'in katabahu Allahu lak i neće ti dati i neće ti znači učiniti tu korist osim onoliko koliko ti je Allah propisao tebi treba 100 maraka cijeli svijet sva stvorenja kada bi se okupila ti daju 100 maraka neće ti dati, osim onoliko koliko ti je Allah propisao. Ovo te podučava akidi da sve što se dešava, i što ti može doći kao ulaz dolazi isključivo da laha te bareke, te bareke vetala. A sve što te je prošlo, prošlo te jer je on subhanu vetala zapisao da to prođe. A ti koliko god da se trudiš es, za esbabe, uzroke koji vodi tome, koji vode tome, a to je posao, traženje, jel, molba, tražiš od ljudi, neće ti dati. I to je prava akida i vjera koju treba musliman kod sebe. Zatim kaže poslanik, ali je salatu wasalam, وَلَوِجْ تَمَعُوا عَلَىٰ أَنْ يَدُرُّوكَ A kada bi se okupili, ovo je jako bitno za muslimane da shvate, kada bi se cijeli svijet okupio, da ti kakvu štetu učini, dobro pa što kaže poslanik sam, cijeli svijet, svi ljudi, sva stvorenja, da ti nanesu štetu, danas muslimani koliko žive u strahu, za svaku situaciju se poboje. Ne mahi, koliko god da se oni okupe u borbi protiv muslimana i takozvanog terorizma smatrajući muslimane koji se držaju vjeruju teroristi koliko god se okupili da se bore protiv takvi neće im štetu nanijeti osim onoliko koliko kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem lam yadur ruke illa bi shay'in kad katabahu Allahu lak au alejk Neće ti nanijeti štetu osim onoliko koliko ti je Allah propisao da te zadesi od te štete. Cijeli svijet, svi ljudi, sva stvorenja kada bi se okupila i sakupila, neće ti nanijeti štetu, osim onoliko koliko je Allah Đelešanu propisao. Što znači da šteta i korist dolaze od koga? Od Allaha Tebare Kevete'ala, a isto tako onaj koji otklanja štetu i Allah Subhanehu, Subhanehu wa ta'ala, nisu, znači nijukom slučaju stvorenja. Zatim kaže poslanik sallallahu alihi wasallam, rufijatil aklam, vođefeti suhuf. Pera su se podigla. A listovi su se osušili. Pera u smislu ono što je Allah želevala naredio se zapiše. Što znači da je naše stanje sve što se dešava davno predodređeno. Prije stvaranja i nebesa i zemlje, kako kaže poslanik sallahu alijih veseleme, 50.000 godina. Sve je zapisano. I listovi su osušili. Ono što je zapisano, tako će biti. Korist koja ćete pogoditi potrebšte na dunjalku je zapisana davno. Također, znači, nedača i problemi koji će se pogađati, također su zapisani. E sad, koliko je šta propisano, ti ne znaš. I zato se to zove gajiv, a ti radiš, e, pridržavajući se esbaba, niti znaš da li si od sretni i nesretni, da li si od upućeni i zalutali, i da li si od stavnika dženeta i žehenema. Ne znaš ali na dunjalku se trudiš da imaš osobine onih koji su sretni, oni koji su upućeni i oni koji će nastaniti dženevska prostranstva. Razumijete? Tako da sahabi kada su čuli da je sve propisano, da je sve određeno, pa kao Allaho posljedno čemu da posluš, šta da radimo? Ne trebamo djela činiti. Razumijete? Ne, vi radite, kaže poslanik sallahu alihi vseleme, a svakom od vas će biti olakšan ono za što je stvoren. Razumijete? Što znači kada bi te upital danas, hoš rati hajde za džene, ti kažeš, ma Allah je sad ovako učinio, ja neću što radi. A kad te pitam, hoćeš danas ručat, kaj naravno da hoću, odakle ti novac, pa kad idem rati, razumiješ? Pa odi na pijac, odi tamo, odi vamo, posao znači, i kada mu re... a dobro, i to ti je predodređeno, i to ti je od Allah je lešan odredio, sjed u kući dođe, ne, ne, ah, moram ići, s puškom ga ne bi svezao, držeći ga u kući, jer on hoće da ide da radi to, razumijete? Opravdava sebe i kadar i stanje u šarijaskim propisima, a ne opravdava sebe u, e, znači, u dunjaločkim propisima i stvarima i stanjima. Znači, moram, kad bi djete znači, upitao, na primjer, za ispit na kraju školske godine. Ne ide u školu, hoći izaći na ispit, hoćeš položiti. Šta će djete kazati? Ne zna šta su učili, šta su radili, kako će položiti razpit. Ali, ako bude išlo redovno, u školu svaki dan, na kraju će iznaći na taj ispit iz nade, iz ubjeđenja će položiti, razumijem, iako ne zna rezultat, iako ne zna rezultat, ali na kraju kada se, znači uloži svoj trud maksimalno, kroz školu, kroz učenje, kroz ponavljanje, iznaće na ispit, odradi ispit i tamo učitelj, nazdenik, profesor da prolaznu ocjenu. Svatate? Tako i sa kaderom. Također, niko od nas ne zna zašto je stvoren. Ali je Allah dželovala podario tebi razum i pamet ukazao ti na pravi put i na zabudu, a ti kao onaj koji je obdaren sa razumom, opet iz svoje neizmjerne milosti, nije ti samo dao to da ti sam po svojom nahođenju odrediš, nek ti je postao iz neizmjerne milosti poslanika, da ti još olakša. Pojednostavi taj put koji vodi Allahu te bareke, te bareke, ve tala, da ukaže na stvari sa kojima je zadovoljan i na stvari sa kojima Allah subhanahu wa ta'ala nije, nije zadovoljan. I naravno nakon ovih citata i hadisa poslanika alaihi salatu wasalam Allah Đelešanu kaže, kako smo citirali kuranski ajet, Elejsa Allahu bi kafin abde. Zar Allah Đelevala nije dovoljan svome, svome robu. Ali nastavlja Allah Đelešanu pa kaže, وَيُحَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ Ali oni nastoje da te zastraše onima koje oni obožavaju pored Allaha Tebare Kvetala. Znači mušici i nevjernici što su činili za vrijeme poslanika alaih sallatu wasalam također danas iste metode koriste neprijatelji islam protiv muslimana. Allah je došao na početku ukazuje da je on dovoljan svojim robovima. Osloni se na njega, puzdaj su njega, on će ti biti dovoljan i on će te pomoći osnažiti da ti izlaz svih situacija. Ali nemoj zaboraviti da će uvijek nastojati oni koji ne vjeruju Allaha subhanahu wa ta'ala koji se bore protiv Allaha i njegove vjere i poslanika sallallahu alihi veseleme neće prestati dok jame svog dana da te zastrašuju sa svojim idolima, sa svojim bogovima, sa onima koji smatraju da su veliki, veliki, veliki kao što danas rade po čitavom svijetu sa svjetskim policajcem. Razumijete? Allah Đelešanu kaže vjernicima i daje im do znanja koliko god da se pojave, ma kakve sile svijeta, da moraju da znaju da onaj koji će ih pomoći, koji će ih osnažiti, koji će im dati izlaz iz svih situacija i on subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Zatim kaže وَمَنْ يُدْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادْ A onaj koga Allah žele vala ostavi u zabludi, nikada mu nikoga nećeš naći ko će ga na pravi put uputiti. Oni sa kojima te plaše, zastrašuju i kažu boj se, oni su bogovi. Oni su vladari. Bez njihovog znaja ne smiješ ništa uraditi. Moraš igrati sam kako oni kažu. Oni su zabludi, a oni koji su zabludi ne mogu biti na uputi osim ako Allah hoće. A koga Allah Đelešanu ostavi u zabludi, niko ih neće na pravi, na pravi put uputiti. Kaže poslanik alaih salatu wasalam kad eflaha men hudije uspjeće svaki onaj koji bude upućen. Možemo kazati sretan je svaki onaj koji bude upućen. Zato ahi ima kako stanje tvoje bilo na Dunjaluku. Poslanik ti nagovještava da je tvoja sreća i tvoj uspjeh u tvojoj vjeri, u tvojoj uputi. I samo takav insan će osjetiti sreću Dunjaluka rahatluk ljepote Dunjaluka u smislu života, jer su se velikani davno od nekada čudili ljudima koji žive Dunjaluk ili prožive Dunjaluka, nisu okusili nešto što je najljepše na njemu. Nisu okusili nešto što je najljepše na njemu. Pa su ju pitala šta je to što je toliko lijepo na Dunjaluku, kažu to je spoznaja Allaha subhanahu subhanahu wa ta'ala Ibn Kajim navodi znači neke riječi tih mudraca zaista nekada kaže doživim stanje na Dunjaluku stanje na Dunjaluku pa pomislim Bože dragi ako su stanovnici dženeta ovako ljepoti ovakvom uživanju zaista onda oni žive ugodan i lijep život zamislite da oni osjećaju toliko kao da je u dženetu dok je na Dunjaluku kao da je kao da je u dženetu i ovo su naravno da ređe koje ne može čovjek preko noći dobiti, nego se mora truditi, mora se zalagati na lahom putu. A kako će se zalagati, kako smo prošli put kazali, farzovima, a nakon toga na filama. Da se takmičiš u činjenju dobrih dijela, u svemu. Sve što budeš radio više dobrih dijela, sve ćeš biti svjesniji Allaha subhanahu wa ta'ala i ljepota, odnosno tvoj iman će toliko da raste, da ćeš osjeti njegovu slast i užitak. Uživat ćeš u imanu i vjeri. Danas je te globah teško čovjeku da bude vijenik. Osjeća teškoću. Zašto osjeća teškoću? Jer nije okusio tu ljepotu. Nije okusio tu ljepotu. Onaj ko osjeti tu ljepotu, tu slast uživanja u vjeri Allaha te bareke vetana, tu su stanja različitahi. Zato ćeš ga vidjeti da je uvijek sretan. Uvijek sretan nema tegobe, nema teškoće, nema problema, nema nedaće. U stvari, njegov život je prepuni nedaća i poteškoće, ali on to ne osjeća. Jer je na njegovoj strani Allah dželavala koji mu olakšava da, da izlazi znači, sa svim tim teškoćama i problema na kraj. Jer Allah dželavala njemu olakša, što, kao što ćemo vidjeti znači, iz nastavka naše predavanja. Zatim kaže poslanik alaih sallatu wasalam, wa ruzikal kefafe, wa kana'a bihi, Znači, sretan će biti onaj koji bude upućen i koji bude zadovoljan sa onim malo što mu je dato. A koliko je to malo? Toliko malo da nije siromašan. Razumijete? Na to se misli. Onoliko koliko nije siromašan, pa bude zadovoljan s tim što mu je dato. Taj je sretan. Taj je sretan. A danas su ili gladni. Naveli smo ih na početku i opisali. Zatim kažem, eh, odnosno od plodova spoznaje, da onaj koji želi da bude jak, i snažan jedini način koji vodi tome da si snažan i jak je oslonac na Allaha te bareke vetala kaže poslanik alejhi salatu vesselam men ahabba an yakuna aqwa nas falyatawakkal ala Allah onaj koji želi da bude najjači čovjek na dunjalu u svih ljudi neka se osloni i pouzda u Allaha te bareke vetala la haula wala quwata illa billah nema snage istinske moći osim osim onaj kome Allah Đelešanu dadne moć i snagu osim sa Allahovom moći znači nikada neš biti snažan jak osim ako te Allah Đelevala ne osnaži ne učini, ne učini jakim zatim kaže poslanik alaih salatu wasalam وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ أَكْرَمَ نَاسِ فَلْيَتَّقِ اللَّهِ a onaj koji želi da bude najplemenitiji od ljudi gdje je uputa neka bude bogobojazan. Neka bude bogobojazan. Znači iskrena prava bogobojaznost, vrhunac toga da doživiš, bit ćeš od najplemenitijih stvorenja, najboljih stvorenja. Zatim kaže poslanik alaih sallatu wasalam, وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ أَغْرَ النَّاسِ فَلْيَكُنْ بِمَا فِي يَدِ اللَّهِ أَوْسَقُ مِمَا فِي يَدِهِ A onaj koji želi da bude najbogatiji od ljudi, neka bude ubijeđen, neka bude ubijeđen sa sigurnošću da tvrdi da ono što Allah posjeduje je daleko bolje od onoga što on posjeduje. Taj će biti najbogatiji. Najbogatiji, razumijete? Riznica Allaha džele vala su neprobrojene. Udjeljuje i dan i noć, ništa se ne umanjuje. I dan i noć. Allah džele što neprestano udjeljuje kako je došlo u Sahih Buhari, a ništa od toga se ne udjeljuje. O, ništa od toga se ne umanjuje od riznica Allaha te bareke, te bareke ve ta'ala. Zatim imamo primjer pobožnog dječaka, kralja i sihribaza. Koliko nam je ostalo do jacije? Vi znate, znači ovaj hadis bliži imam e, muslim, ima Mahmed, imamo ga također u suri Boruđ, komentaru sure Boruđ koji imamo da tefsir može se vratiti, pošto je podugačak hadis, mi ga nećemo znači, u cijelosti citirati, uzet ćemo samo neke detalje, pouke iz, iz hadisa. Znate da je taj dječak da je poslanik alaih salatu wasalam, znači kazivao ashabima, e, ashabima svojim drugovima, to opisujući tog dječaka koji je živio u tom vremenu u kojem je vladao vladar koji je bio nepravedan vladar, koji je imao svog sahira, sihribaza, vratšara, koji je zavodio ljude na stramputicu. Međutim, pred kraj samog svog života sihribaz se požalio vladaru govoreći mu daj mi nekog dječaka kojeg ću podučiti ovoj čaroli, sihru da može znači nastaviti nakon moje smrti pa mu je vladar odredio tog dječaka međutim dječak je živio malo dalje od Sahira i svaki dan dok je dolazio njemu mora je proći pored jednog mjesta gdje je živio pobožan čovjek bio svjestan vjeri Allaha te bareke te bareke ve te ala Pa bi znači nekad zalazio kod njega u pećinu, raspitivao se ko si, šta si i zadivio bi ga njegov govor. Pobožnja je kada mu se obraćao, njemu se to svidjelo. Zamislite, tama, crnilo, kufr, nevjerstvo koje izbija kod koga? Kod sahira i sihribaz, to su najveći nevjernici na Dunjalku. I s druge strane imate pobožnog čovjeka koji ti govori besed i ono sa čim je Allah želevala zadovoljan. Naravno će ga to zadiviti. I uvijek bi se zadržavao, zatim odlazio, podučavao se i učio od ovog sahira, znači e, čarolije i vrađbine. I tako dok jednog dana nije naišao, a na putu se zadesila, znači životinja koja je spriječila ljude da prolaze. I on je u tom trenutku vidio, ljudi ne mogu proći. A se sjetio da bi mogao, znači, da vidi ko je na istini. Da li ovaj pobožnjak ili sahir Pa je uzeo kamenčić i kaže, Bože dragi, ako je onaj pobožnjak na istini, usmrti ovim kamenom, znači tu životinju. Da bude to znak, očit, nakon čega će onda povjeruje. I Allah Đelevala je dao, kada je bacio kamene, životinja pala, gotovo, halas, i se nastavili put, on sretan, je znači nastavio odlaziti kod sahira, e, kod e, pobožnjaka, ali također i kod sahira. Učio je jedno i drugo, s tim da je obavijestio obavijestio svog pobožnjaka da osjeća znači to što osjeća da je na istini ispričao događaj koji se desio pa mu je on kazao slušaj ti si daleko bolji od mene razumijete tebe će Allah iskušati pogledajte te rečence ti si daleko bolji od mene tebe će Allah iskušati što znači što tima se bude povećavao rastao na ilačeš na poteškoće iskušenja kao što su kazali poslaniku na početku njegovog poslanstva isto Nije jedan se poslanik pojavio sa čim si se ti pojavio, znači sličnim tom, slično tome, a da nije naišao na iskušenja kod svog naroda. Pa, znači, poslanik je šutio. A kad mu je rečeno da će biti protjeran, kad zar ću biti protjeran, to mu je teško palo od svega toga. Poteškoće, problema koje će, nisu. A mu je teško palo kad mu je rečeno da će biti protjeran iz svog rodnog kraja iz Meke. Kao što znači Sahir odnosno pobožnjak po, po, po, pojašnjava u ovom trenutku, znači mladiću, da će naići na teškoće, ali kaže, kad budeš iskušavan, kad te budu primoravali, bit će ono kažnjavan, nemoj me spominjati. Nemoj me spominjati. <laughs> Razumije, znači opet dječak je bolji od njega. I dječak je naišao na iskušenja, na, ne, na nepravdu. Kako? Jedne prilike, znači on toliko postao pozna da je liječio Allahovom voljom gubavce. Razumijete? slijepce, svašta, Allah Đelešanu je dao, znači čuda, čuda, velika čuda, ali uvijek govorio kao Isa, alaihissalatu wasalam, da to sve čini Allahovom voljom, na ono, ono što mu je podareno i što mu je dat kao dar, da je to Allah Đelešanu podario. Jedne prilike, kralj je poznanik, veliki prijatelj koji je bio slijep, čuje za dječaka i dođe kod njega s kesom i baci slijep. Kaže, sve što je to kesi tvoja ako me izliječiš, ako mi vratiš vid, i dječak, kada moraš prvo kada je povjerovati. U što da vjerujem, kažu Allaha, Đelešao, voli tvojeg gospodara, to ti je uslov da bi se vid vratio. Kažu, ja vjerujem, odmah je povjerovan. Vrati mu se vid. Vraća se ovaj prijatelj kod vladara, sjeda tamo, znači nastavlja s njim sjeti, ali vladar vidi da on vidi. Kaj, ko ti je vratio vid? Otkud ti da vidiš da jednom? Kaj, moj gospodar. A, kaže, ja, jel? <laughs> Ne, kaj, nisi ti, nego kaj, Allah, koji je moj i tvoj Jer ti imaš gospodara pored mene. Imam, kaže. Ko ti je gospodar? Nije ti dotki dječaka. Počeli su ga mučiti dok nije kazao ko, ko je znači ga podučio samo tobi. Dječa, doveli su dječaka pa kaže i tebe ko je podučio, ko je tvoj gospodar, moj gospodar je Allah i tvoj gospodar ona koji me podari da liječi mi. Znači skraćeno, uh, e, ukazuje na to. Pa su počeli da ih muče jednog i drugog dok nije rekao da ga je podučio, znači također, ko? Onaj starac, pobožnjak, pa su njega doveli. Pa su, znači, naredili da se odrekne svog uvjerenja i svog ubjeđenja. Međutim, nije htio da se odrekne. I to je, znači, u stranju sa Allahom te bareke vetara putu, makar došle te teške, znači, teška iskušenja i nedaće, pa je naređeno bilo da mu se glava prepolovi, glava prepolovi to su učinili. Pa su učinili sa ovim što je bio kraju blizak. Po i njemu su ponudili, kraj mu je ponudio o, o, da se odrekne svog uvjerenja i vjerovanja u Allaha, odbio je. Pa su njemu glavu napola presekli. Palo, znači dvije polovice su pale na pod. Zatim su dječaku se obratili da i on se odrekne, ali on nije htio. Pa je kraj naredio, pa je kraj naredio da ga uzmu, odvedu na vrh brda. Ali prije nego što ga bace, da ga upitaju da li će se odreći, ako se odreke vratite ga. Pa su ga odveli, kad je došao na vrh brda, ponovo su ga upitali da se odrekne, međutim on nije htio da se odrekne. Nego kaže, Allahumme ikfihim, ikfihim bima šit. I ovo je nama dokaz iz našeg večerašnjeg predavanja. Gospodaru moj, sačuvaj me od njih onako kako ti budeš htio. Pa je Allah Đelešanu učinio se brdo zatrese i svi popadaju, osim njega su nam. Pogledaj tog ikida, tog ubjeđenja Allaha Tebara i Tebetala. I šta je on potražio? U hadisu se navodi da je namjerno tražio put koji će ga ponovo vrati kralju. I vrati se kralju. I ponovo kralj učini naredi, znači, kako, kako si došao, gdje su tvoji prijatelji, gdje su oni što su odšli s tobom? I on ispriča šta se desilo i kaže nakon toga da ga je kefanihimullah, kefanihimullah, Allah Đelešanuhu me sačuva. Ovo je od kefa, kefanihim Allah, Allah Đelešanu me je sačuvao njih. Allah Đelešanu me je sačuvao njih. Pogledajte. Pa kraj ponovo naređuje da ga uzmu na čamac, na brod, zatim da se udalje od obale i da ga bace. Da ga bace. Međutim, kada se udaljio, kada su ga htjeli baciti, on ponovo prouči dovu, da ga Allah Đelešanu zaštiti i spasi, tako da svi popadaju, svi nestanu osim, osim njega. Znači po drugi put, kada je došao kod kraja, kraj naređuje to se dešava. Svi su popadali, ostao je on. Vrati se dječak, vrati se dječak kralju. Subhano. I kaže mu, znaš šta god da pokušaš, šta god da uradiš, nikad me neš moći usmrti, nikad neš me moći ubiti, osim na jedan jedini način. Kaj, koji je to način? Da uzmiješ, kaže, luk i strijelu i da kažeš u ime dječakovog gospodara, u ime dječakovog gospodara, tek tada ćeš mu ubiti. Kaže on, naravno, kaže, ima jedan uslov, koji? Da sakupiš masu svijeta, sve ljude, na jednom mjestu. Da me izvedeš, da me razapneš, a zatim da to uradiš. I kad drugačije mi niješ ubiti, osim na taj način, i kraj pristani, sakupi sve ljude, i žene, i djecu, i starce, i mlade, znači sve kategorije ljudi na tom mjestu, i uradi kako je dječak kazao. Strijela luk u ime dječakovog gospodara, u ime dječakovog gospodara i pusti. I kad ga je pogodio se poc, dječak u isto vrijeme postao mrtav. Međutim, šta su ljudi, masa svijeta koja je gledala to sve i slušala o dječaku, prije svega znali su da liječi, da govori, da to radi, isključivo što Allah Đelšan je dozvolio, što on to hoće, nešto on znači ima moć i posjeduje moć. Zatim čuli su da je pokušao da se ubije, znači na različite načine, na brdo, na moru, svugdje. Kad su čuli ove riječi, kazali su svi u jedan glas, mi vjerujemo u gospodara ovoga dječaka, mi vjerujemo u gospodara ovoga dječaka. Oni koji su bili uz kralja, kad pogleda šta se napravi. <laughs> Svi su, kaže, povjerovali. Zatim je na reda se skopaju ogromne rupe. U Kur'an se spominje kao rovovi, u hadisu znači ogromne rupe da se naloži velika vatra i da svi oni koji su posjedočili gospodara ovoga dječaka budu bačeni na to mjesto. U, kod imama Ahmeda u Rivajetu stoji da su se ljudi utrkivali kako će uskočiti. Nešto su samo bili gurani na silu, nego su se utrkivali da su jedni preko drugih padali da bi upali, da bi upali u vatru. Na lahovom te bareke letala putu. Pa na kraju hadisa stoji da je jedna majka, kada je došla sa djetetom u naručju, sa bebom, I rečeno skoči. Kao malo se pokolebalo. Da li da uradi, da li da ne uradi. Radi djeteta. Pa je djete tada u tom trenutku progovorilo. Beba, majko, nastavi zaista si ti na pravom putu. Ti si na istinu. I tako i ona, bismillah Allahu ekber, skočila u vatru. I Allah Đelešanu opisuje ovo stanje u Kur'anu opisuje znači zulumčare i oni koji su se borili protiv muslimana i koji su kaznili na ovakav način ljude koji su vjerovali u Allaha Tebare Kevetala i kaže nisu i kaznili osim što su vjerovali u, u Allaha Tebare Kevetala moćno ni zbog čeg drugog međutim nakon svega toga Allah Đelešanuhu poziva sve njih poziva sve njih pa kaže inne ledine fetenul mu'minin i oni koji su na iskušenja stavili vjernike na iskušenja stavili vjernike, kaže Allah Đelešanu, val mu'minati vjernice, thumme lem je tubu felahum azabu džehennem, valahum azabu l'harik. A nakon toga se nisu pokajali. Nima će biti kazna džehennem i teška i strašna je to patnja, znači takva kako opisana ta vatra. Pogledajte, i nakon svega toga Hasan al-Basri kaže sve što su radili s vjernicima i protiv, vjernicima, protiv vjernika Allah i svoje neizmjerne milosti i dobrote ponovo i poziva. Pokajte se, vratite se. Znači pogledajte, mase svijeta su bacili, zapalili, ubili i na kraju opet Allah Đelešanu kaže a oni koji se ne budu pokajali nakon toga takve će kazniti. Što znači oni koji se pokaju nakon tih gnusnih velikih stvari Allah Đelešan će primiti pokajanje i svoje neizmjene dobrote i milosti i milosti prema, prema njima. Vi znate na hadis poslanika sallallahu alejhi ve selleme kaže ubijeni i ubica će u dženet i ubijeni i ubica će u dženet. Kako kaže ashab poslanika sa sam više rivajete meja drugi potpunje kako Allahu poslanice kaže poslanik alejhi salatu vesselam jer je njima bilo jasno da će ubijeni ući u dženet. Kako će ubica? ovaj se je borio na Allahovom putu, jedan od njih, borio se na Allahovom te bareke letala putu i preselio ko šehid. Zatim ovaj drugi koji ga je ubio kao nevijenik, pokaje sa Allahu Đelešanuhu, pa se priključi redovima muslimana u borbi protiv neprijatelja i nevijenika, pa preseli ko šehid. I jedan i drugi će u dženet, Allah. Zamislite, zamislite susreta te dvojice u dženetu. Ali Allahu Đelešanu je mudrost velika i milost neizmjerna i milost neizmjerna upućuje koga hoće a u zabludi ostavlja koga on te bareke vatala hoće vrhunac takvaluka poslanika ali islatu vesela se ogleda kroz njegov cijelokupni život znači nema osobe neće se osoba pojaviti nakon smrti poslanika ali islatu vesela a da je upotpunila taj takvaluk kao što je upotpunio poslanika ali islatu vesela imamo primjer koji ćemo navesti hijra poslanika ali islatu vesela svi, svi su u grupama činili hijđu poslanika alaih sallatu wasalam sa najboljim, najdobranijim prijateljima. I najbolji umetu poslanika alaih sallatu wasalam nakon poslanika Muhammeda alaih sallatu wasalam Ebu Bekrom. Ebu Bekrom učinio hijđu. Vi znate da su krenuli Meka, Medina, put, težak, krenuli su, a za njima je bila potjernica, potjera, ogromna i nagrada raspisana za glavu kao što danas rade neprijatelji Islama. Tada je bilo stotinu deva, stotinu deva za živu ili znači živog ili mrtvog poslanika ali salatu wasalam. Znate koja je to onda, e, koje je to bilo takmičenje, ko će uhvatiti poslanika ali salatu wasalam, stotinu djeva u to vremenu. Bio si hađi kad bilo samo jednu devu. Znate to stotinu djeva, to je bogatstvo, veliko bogatstvo, znači da ima stotinu, stotinu djeva. Sklanjaju se u pečnu seur i poslanik jebu u bekre. Znači toliko, kakva je situacija bila, toliko znači su došli mušici, koji su opkoli, a ova saur, znači nije pečna znači sa strane, nego od ozdo, od ozdo u rupi. A ovi koji su došli, poslanik i Ebu Bek su mogli da gleda njihova stopala, njihova stopala, vidjeli su im sve. Znači okupili su oko pečini. Kaže Ebu Bek, samo da su malo nogu pomakli, vidjeli bi nas dole gdje smo šta smo. Ali Allah Đelešano čuva i vjernike i poslanika sallahu alihi veselene. Međutim, Ebu Bek koji je bio svjestan situacije u kojoj se je našao, i bojeći se i straha za smrt poslanika Islam, da će poslanstvo prestati, da će poslanika uhapsiti ili ubiti, protirati i slične stvari neke učiniti, on se je pobojao, pa mu je poslanik Ali Salatu Selam kazao la tahzen. Nemoj slučajno da brineš. Nema straha. Nema dileme. Kad je Allah Đelešanu, kad šta misliš, kada su dvojica ili kada se nađe dvojica, Allah je svima kao treći, kao zaštitnik, kao pomagač, kao onaj koji daje pobjedu i pomoć. Razumijete? To je znači u tom trenutku, poslanik izgovore tako veliku rečenicu, koja je ulila u srce Ebu Bekra toliki jekin, da je halas zaboravio sve. Gdje se na mušnici ispred, ah, naoružan, do zuba, što se kaže. Za sekundu jednog i drugog dubio. A poslanik, pogledajte, je kina da će ga Allah sačuvati, da će svi vjeru potpuniti, razumijete, da će Meka nakon toga biti oslobođena, da će ljudi u skupinama u, u vjeru ulaziti, mnoštvo, znači stvari, sve što se dešavalo nakon toga, ali jekin da će ga Allah dželevala sačuvati, jekin, u Allah subhanahu wa ta'ala, da je njegovoj strani, i Ebu Bek nakon toga više ni straha, ni dileme za smrt poslanika sallahu alihi veseleme, nije znači, nije znači imao. Musa alihi salatu wasalam, protjeruje ga faraon i sva ona njegova vojska. Mnoštvo vojske, Musa je skupina vjernika, Musa je skupina vjernika, bježe. Zamislite te situacije, bježe. I dolaze do obale mora, gotovo more ispred neprijateljiza. Nemaš gdje više, gotovo. Znači, to je tako bezlazna situacija, da u svom možeš pomisliti kako će te ubiti. Na koji način će se to desiti, da zamišljaš. Allah, Đelešan, gospodar svih situacija, okreće situaciju kako on hoće određuje kako on hoće i ništa u svijetu se ne dešava osim što on subhanahu wa ta'ala hoće zamislite u jednom trenutku znači Allah što ono opisuje pa kaže kala ashabu Musa inna le mudrakun ashabi odnosno prijatelji Musa kažu mi gotovo svi ćemo biti znači onaj stići nas pobići nas uništići nas nema više izlaza ali kaže Musa alaih sallatu wasalam koji imao jekin Pouzdanje Allaha subhanahu wa ta'ala, istinski potpuni tevekun, kaže, Kale, kella, nikada, ni u kom slučaju se to neće desiti. Zbog čega? Pa im pojašnjava. Inne me je rabbi se jehdin, uz mene je, sa mnom je moj gospodar koji će im put pokazati. I nakon toga dolazi ajte, udari Musa štapom, more se, jel, na dva dijela dijeli, Musa bježi, prolazi, njegova skupina vjernika prolazi, zatim faraon i potop, halas. Pogledaj situacije, znači, za par trenutaka gotovo. Musa i vjernici se raduju, faraona više nema, mušlika nema, nema znači nevijenika, nema oholnika, nema sileđija, nema niko koji je htio da ubije Musa i njegove, i njegove sebenike. Tako, draga braća, da vidimo da su, to, da su ovaj prelijepi primjeri iz Kur'ana i suneta poslanika, ali i wasalam, na naj koji se osloni na Maha Subhanahu wa ta'ala, da je on tako dovoljan i da će mu uvijek dati izlazi svi situacija, ma kakve one znači teške, teške bile. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Men aksala min istighfar, ja'ala Allahu lahu min kulli hammin faraja." Onaj koji bude mnogo činio istighfar, koji mnogo bude govorio astagfirullah, tražim oprosta i krajem sa Allahu dželle vala, Allah dželešanu će mu dati izlaz iz svih situacija. Što znači da se mora sjetiti Allaha dželešanu u svim svojim situacijama, da se Allah dželešanu sjeti u tvojim teškoćama, tebi, Traži oprosta, traži stikvar, Allah Đelešanu će ti dati izlaz iz svih, iz svih situacija. Zatim kaže poslanik s.a.v. وَمِنْ كُلِّ دِيقٍ مَحْرَجَا I iz svake tvoje teške situacije u smislu tegobe, u smislu tegobe, problema, nedača, imat ćeš izlaz za strane Allaha te bareke, te bareke vetala. I kaže, وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبْ I daće mu obskrbu odakle se on uopšte nije nadao. Odakle se ne nada. Allah će lešan će ti podariti ah i obskrb. Ali ko bude mnogo činio istikvar, znači istikvar toliko su ti plodovi veliki i koristi, znači istikvara da su neopisivi. I ovaj hadis kaže šeha Albani da je, da je vjerodostojan, da je vjerodostojan. Sa ovim ćemo završiti molim Allah te bareke ve ta'ala da oprosti meni i vama i svim muslimanima da nas učiti na pravom putu da nas učini do onih koji se istinski ostaje na Allah subhanahu wa ta'ala u svim svojim situacijama da oprosti meni, mojim roditeljima, vama, vašim roditeljima, svim muslimanima da uputi naše zalutale da ujedini naše safove na istini, da pomogne muslimane u cijelom svijetu, a posebno muslimane, muslimane u Siriji i na svim mjestima gdje zulum šari vode rat protiv protiv muslimana. Subhanik Allahu hamdika šarana la ilaha ila enta stakvirke wa tubu lejk. Ođa zlaku mu lalfajru.